sevgili Peygamberimiz Hazreti Uha Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki temizlik imandan gelir. Hayırlı işlerde acele edin. İyilik hususunda yarışınız.